četvrtkom. sedamnaest travnja 1978. godine Mir Akbar Kajbar, vodeći ideolog Parčama, jedna od dvaju frakcija Narodne demokratske stranke Afganistana ili PDPA, ubijen je. Republikom Afganistan vlada general Muhammed Daud Khan koji je vladao Afganistanom od 1973. kada je državnim udarom uzeo vlast od kralja Zahir Shaha. Daud je pokušao voditi politiku balansiranja između Sjedinjenih američkih država i Sovjetskog saveza. Njemu se pripisuje izreka da američkim šibicama pali sovjetske cigarete. Kada je u pitanju unutarnja politika, pokušavao je obje prijetnje, i one lijeve i one konzervativne, riješiti represijom. Primjer te politike ovako opisuje Roderick Braithwaite u knjizi Afganci, rat u Afganistanu 1979. 1989. U travnju 1977. Daudi rekao Rusima da je zabrinut zbog informacija koje su mu dale sigurnosne agencije o planu navodno skovanom od ljevičarskih snaga da ga se makne s vlasti. Pojačao je hapšenje aktivista i na ljevici i na desnici, koji su bili zatvoreni u zloglasnom zatvoru Pul i Čarhi na istočnim rubovima Kabula. Njega su sagradili Njemci prema češkom planu. Bio je u obliku snježne pahuljice. Osam blokova zraka je izlazilo iz centra. Krajevi zraka bili su spojeni u krug kamenim zidom. Gdje su se zrake spajale sa zidom, tu su bili stražarski tornjevi. Krovovi zraka bili su pokriveni bakrenim pokrovom, koji je na večernjem svjetlu sjajio krvavom bojom. Zator je čuvao bataljun od 300 vojnika i četiri tenka. Pogubljenja su vršena na malenom trgu u središnjem dijelu zatvora. U je pucano dok su ležele na tlu, kako u zidu ne bi bilo rupa od metaka. Sagrađen da primi 5000 zatvorenika, do sovjetske invazije imao je najmanje 12000 zatvorenika. Kada je 17. travnja ubijen ideolog PDPA, mnogi su mislili da iza tog ubojstva stoji predsjednik Daud. Doduše bilo je i onih koji su sumnjali da je ubojstvo naručio Hafizullah Amin, jedan od osnivača PDPA i vođa druge frakcije te stranke zvane Hulk. Ipak više ljudi smatralo da je Daud kriv za ubojstvo. Kajbarov sprovod pretvorio se u velike demonstracije protiv Daudovog režima. One su grubo ugušene od policije, a Daud je ponovno počeo puniti zatvore. Policija je u noći 25. travnja 1978. došla po vođe PDPA, bez obzira iz koje su frakcije bili. Uhapšeni su predsjednik Nur Muhammed Taraki, njegov bliski suradnik Babra Karmal i mnogi drugi ali Hafizullah Hamin uspio je pobići i preko Muhameda Gulabzoija, mladog zrakoplovnog poručnika, aktivistima pdp p-a u vojsci poruku da je vrijeme za protuudar. Sljedećeg dana pokrenule su se pučističke snage. Prvo je četvrta tenkovska brigada krenula na zatvor Puli Čarki. Njezin zapovjednik bio je odan Daudu, ali drugi zapovjednici, uključujući načelnika stožera Muhameda Rafija i dva zapovjednika bataljuna Muhameda Aslama Vatanđara i Širđana Masordarija, nisu bili i oni su zapovjednika uvjerili da zbog nereda u Kabulu dozvoli da se deset tenkova naoruža bojevim streljivom. Što se dalje događalo opisuje Roderick Braithwaite. Oko podneva prva kolona tenkova došla je do Arga, predsjedničke palače u središtu Kabula. Ona je bila konstruirana kao tvrđava i čuvalo ju je 2000 vojnika s tenkovima. Vatanđar je zapovjedio da prva granata bude ispaljena na palaču točno u podne. Daud je održavao sastanak kabineta. Rekao je svojim ministrima da spase svoje živote i odu. Ministri obrane i vanjskih poslova iskrali su se na stražnja vrata kako bi organizirali otpor, ali trupe odane Halku već su zauzimale ključne točke po gradu i do večeri četvrtoj brigadi pridružile su se i komandoske jedinice. Trupe odane Daudu bile su neutralizirane, uhapšeni vođe PDPA, oslobođeni i zrakoplovi iz baze Bagram počeli su bombardirati palaču. Pučisti su nakon zauzimanja ključnih točaka u Kabulu morali još zauzeti i predsjedničku palaču. Kako su to učinili, opisuje Roderick Braithwaite. Te večeri skupina komandosa probila se u palaču i zahtijevala da Daud položi oružje. Daud je pucao i ranio njihova zapovjednika. U okršaju koji je uslijedio, ili prema nekim izvještajima hladnokrvno nakon što je borba završila, Daud i svi članovi njegove obitelji bili su ubijeni. Ministar obrane ubijen je kada je divizija koju je on vodio prema gradu bombardirana iz zraka. Nakon borbe koja je potrajala drugdje u Kabulu, otpor je prestao sljedećeg jutra. Čini se da Sovjetski savez nije imao pojma što PDPA sprema. Vladimir Krijučkov, šef vanjskih operacija KGB-a u to vrijeme, kasniji čelnik te službe koji je sudjelovao u pokušaju državnog udara protiv Mihajla Gorbačova, tvrdi da njegova služba nije imala pojma o planovima PDPA. General Gorelov, glavni sovjetski vojni savjetnik Afganistanu, saznao je da se nešto događa kada je čuo pucnjevu u Kabulu. PDPA je preuzela vlast u Afganistanu 27. travnja 1978. 9. svibnja nova je vlada objavila radikalni program reformi koji imao naslov Glavni nacrt revolucionarnih zadaća. U njemu je objavljeno da će se iskorijeniti nepismenost, okončati etnička diskriminacija, povećati uloga države u ekonomiji, ukinuti feudalni i predfeudalni odnosi. To je bila šifra da će se udariti na posjednike i mule. U srpnju je Nur Muhammed Taraki, novi predsjednik Afganistana, koji će promijeniti ime u Demokratska republika Afganistan, rekao Krijučkovu da se vrati sljedeće godine kako bi vidio kako će se džamije isprazniti. Roderick Brightwhite donosi ove riječi jednog od članova PDPA o njihovim planovima s Afganistanom. Komunisti su obećali puno. Naša prva objava objavila je da su hrana i smještaj temeljne potrebe i prava ljudskog bića. Naš program je bio jasan. Zemlja seljacima, hrana gladnima, besplatno obrazovanje svima. Znali smo da će mule u selima raditi protiv nas, pa smo naše uredbe brzo objavili kako bi mase mogle vidjeti gdje leže njihovi pravi interesi. Prvi put u povijesti Afganistana ženama je dano pravo na obrazovanje. Rekli smo im da one posjeduju svoja tijela, da se mogu udavati za koga hoće i da ne moraju biti zatočene u kućama poput kućnih ljubimaca. Sovjetski savez brinuli su dvije stvari. Prvo, te su reforme bile preambiciozne. Afganistan je bio konzervativna zemlja, čija je unutrašnjost malo bila promijenjena svim pokušajima reformi, kako kralja, tako i Dauda. Sada je PDPA krenula u opći rat protiv tog konzervativnog poretka. Drugo, Sovjetski savez je zabrinjavao ustrajni sukob između frakcija unutar PDPA, Parčama i Halka. Želja da se reforme provedu pod svaku cijenu brzo je dovela do sukoba. Roderick Brightwhite piše. Očekivali su otpor i djelovali su nemilosrdno kako bi ga ugušili. Nije bilo vrijeme za se rukavice Prvo smo morali zadržati vlast. Alternativa je bila naša likvidacija i povratak Afganistana u tamu, pa su počeli s masovnom vladavinom terora. Zemljoposjednici, mule, časnici, disidenti, ljudi od zanimanja, čak i članovi komunističke partije bili su uhapšeni, mučeni i ubijani u velikom broju. Kada su njihovi prijatelji u Moskvi prosjedovali, odgovorili su da je ono što je bilo dobro za Staljina, dobro i za njih. PDPA i njezin režim lomili su svaki otpor. Početkom 1980. režim u Afganistanu priznao je da su njegovi prethodnici 1978. i 79. ubili oko 12.000 ljudi. Na prvi veliki znak otpora protiv reformi koje je poduzela PDPA nakon što je udarom uzela vlast u Afganistanu nije trebalo dugo čekati. Roderick Braithwaite piše. Postoje razni izvještaji o onome što je potaknulo nasilje u Heratu. Šer Ahmed Maladani bio je tamo i kasnije je zapovjedao lokalnom družinom Mujahedina. On je rekao da su seljaci potaknuti odlukom lokalnih komunista da prisile njihove kćeri na pohađanje škole, ustali, poubijali komuniste, onda još i ubili djevojke i odmarširali u grad. Drugi kažu da je ustanak počeo na zapovjede migranata u Pakistanu, koji su planirali ustanak, da je ustanak vođen od 17. divizije, lokalnog garnizona afganistanske vojske, ili da je on potaknut od agenata iz Irana. Kakav god bio temelj tih priča, seljaci iz susjednih sela okupili su se u svojim džamijama u četvrtak ujutro 15. ožujka 1979. i krenuli na grad noseći vjerske slogane i mašući starim puškama, noževima i drugim improviziranim oružjem, uništavajući putem komunističke i državne simbole. Brzo su im se pridružili i ljudi iz Herata. Svjetina se kretala duž borovima omeđenih avenija koje su vodile u grad. Osvojili su zatvor, opljačkali i zapalili banke, pošte, urede novina i vladine zgrade i opljačkali bazare. Pretukli su ljude koji nisu nosili tradicionalnu muslimansku odjeću. Partijski funkcionari, uključujući i samog guvernera, bili su lovljeni i ubijeni. Tako je bilo i s nekima od sovjetskih savjetnika koji su radili u gradu i nisu mogli pobjeći. Što se dogodilo u Heratu ne zna se točno ni dan danas. Roderick Brightwhite piše da je većina brojke o tom ustanku preuveličana, ali ustanak je jako uplašio vladu u Kabulu i ona je od Moskve tražila slanje trupa kako bi se ugušio taj ustanak. Roderick Brightwhite piše. Sovjetski politbiro raspravljao je o tom pitanju cijela četiri dana i onda je došao do razumnog zaključka. Neće poslati trupe, iako će opskrbiti afganistansku vladu dodatnom vojnom i ekonomskom pomoći. Kao što je to sovjetski premijer Aleksej Kosigin rekao afganistanskom predsjedniku Nuru Muhamedu Tarakiju, ako pošaljemo naše trupe, situacija u vašoj zemlji neće se poboljšati, postaće gora. Naše trupe morale bi se boriti ne samo s vanjskim agresorom, već i s dijelom vašeg naroda a ljudi ne zaboravljaju tako nešto. U ožujku 1979. sovjetski premijer rekao je Nuru Muhamedu Tarakiju da bi ulazak sovjetske vojske u Afganistan bio kriva odluka. Devet mjeseci kasnije, Kosiginove kolege, ključni ljudi politbirova Komunističke partije Sovjetskog saveza, Leonid Brežnjev, Dimitrij Ustinov, Jurij Andropov i Andrej Gromiko, odlučili su ipak poslati sovjetsku vojsku u Afganistan. Zašto su promijenili odluku? To je tema današnje povijesti četvrtkom. Naš sugovornik je profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Andrej Gromiko, koji je toliko trajao u vanjskim poslovima, da čak i da je bio bez talenata, do tog trenutka je već puno toga morao naučiti, a on nije bio čovjek bez talenata, Andrej Gromiko je rekao <clears throat> to će biti poklon Kinezima, s kojima je Sovjetski savez u lošim odnosima u tom trenutku, i to će značiti kraj detanta. Svi znaju sve, Brežnjev je također dugo na vlasti. Brežnjev ne bi možda postao to što je postao da se sovjetska povijest nije odvijala kroz čistke, da oni koji bi vječno ostali drugi ešalon nisu zbog prirodnih političkih odnosa postajali prvi ešalon, također zna da je zemlja koja je praktički bila do jučer u srednjem vijeku, kako oni gledaju, ne može po njihovom mišljenju izgraditi socijalističko društvo. I tako ju tretiraju čitavo vrijeme hladnog rata. Odnosi između Afganistana, prve države koja je priznala Sovjetski savez, i Sovjetskog saveza su bili dobri. Ona je bila monarhija, Afganistan, Sovjetski savez je bio susjedna zemlja. Čim je Sovjetski savez otkrio treći svijet, Hruščov odlazi dva puta u posjetu Afganistanu, to su bili prvi posjeti trećem svijetu od nekog sovjetskog vođe, već 55. godine pa 60. godine. Ti posjeti završavaju dobro, posjeti princa Dauda kasnije se također odvijaju, mnogi se Afganistanci školuju u Sovjetskom savezu, Sovjetski savez pomaže u sveučilištima, gradi bolnice, ti su odnosi bili dobri, oni ne može se reći da ne poznaju što je u Afganistanu i ne može se reći da očekuju da će se u Afganistanu dogoditi ono što su njihovi najbliži politički agenti tamo, članovi onoga što je bila de facto partija, komunistička partija Afganistana, Narodna demokratska partija Afganistana, da će oni postati, da će doći na, na vlast. Ali kad ste se suočili s tom situacijom, da su 78. godine grupa marginalnih političara koji su imali utjecaj u vojsci, a utjecaj u vojsci je bio između ostalog i preko onih časnika koji su studirali, a bilo ih je oko 3700, u Sovjetskom savezu, neki na vrlo dugim stipendijama, od po šest godina. Iako je bilo oko 400 onih koji su studirali u Sjedinjenim državama, također kada se među njima, kad su se oni senzibilizirali u jednom trenutku i kad su proglasili revoluciju, ono što je 28. travnja zapravo bio državni udar ili vojni udar, Sovjetski savez zapravo nije imao mogućnosti da ignorira to što se dogodilo. Muhamed Daud Khan rođen je 18. srpnja 1909. godine u Kabulu. On je bio rođak kralja Muhameda Zahir Šaha i oženio njegovu sestru. Do 1939. on je bio u Francuskoj na školovanju, a onda je postavljen na niz funkcije, uključujući guvernera provincije u Afganistanu. Godine 1939. započela je njegova vojna karijera. Bio je zapovjednik trupa u Kabulu, ministar obrane, pa onda ministar unutrašnjih poslova, pa zapovjednik najvažnijeg korpusa afganistanske vojske. Godine 1953. kralj Zahir Šah imenovao ga je za premijera. Kao premijer Daud je imao dva prioriteta. Modernizirati zemlju i riješiti problem Paštunistana. Da bi sve to uspjelo, trebao je međunarodnu pomoć. Anđelo Rasenajagam u knjizi Afganistan, moderna povijest, piše. Britansko povlačenje iz Indije 1947. i podjela podkontinenta koja je nakon toga uslijedila, učinila je Afganistan ranjivim. Afganistanska vojska u to vrijeme sastojala se od čarolikih skupina, loše odjevenih i slabo opremljenih seljačkih novaka, s časničkim zborom uvelike povučenim od paštunske elite, koja nije mogla dobiti bolje zaposlenje. Glavna uloga vojske bila je da održi unutarnji red i ostavi utisak da postoji središnja vlada koja je sposobna nametnuti svoju vlast širom zemlje. Paštunistan je područje u kojem paštuni, najbrojnija etnička zajednica Afganistanu, imaju većinu. Povlačenjem Durandove linije, kojom je 1893. godine određena granica između Afganistana i Britanske Indije, Paštunistan je podijeljen. Linija je nazvana prema Sir Mortimeru Durandu, britanskom diplomatu i funkcionaru Britanske uprave u Indiji, kada se Velika Britanija povukla s indijskog podkontinenta i kada se on podijelio na Indiju i Pakistan, Durandova linija postala je granica između Afganistana i Pakistana. Daud je htio taj dio Paštunistana ujediniti s Afganistanom. Da bi to mogao, morao je modernizirati zemlju, a da bi to mogao učiniti, trebao je od nekoga dobiti pomoć. Prvo je potražio pomoć od Sjedinjenih američkih država. Tamo je dobio negativan odgovor. Ostala još samo jedna strana koje se mogao obratiti za pomoć. angelo Rasana Jagam piše. Razbješnjeni Daud odmah se okrenuo prema Sovjetskom savezu, čije su ponude vojne pomoći redovito već dugo vremena odbijane. U prosincu 1955. nakon njihova glasovitog posjeta Indiji, Bulganjin i Hruščov posjetili su Afganistan. Bila je to nezabilježena gesta prema malenoj i na izgled nevažnoj zemlji. Oni nisu samo ponudili uvježbati i opremiti afganistansku vojsku i ratno zrakoplovstvo, već su i ponudili ekonomsku pomoć velikog opsega. Prvi takav sovjetski program u takozvanom trećem svijetu. Dok su bili u Kabulu, sovjetski vođe također su javno objavili svoju potporu afganistanskom stavu o problemu Paštunistana. Kada su Hruščov i Bulganjin posjetili Kabul, poklonili su Afganistanu bolnicu sa 100 kreveta te 15 putničkih autobusa. Nakon toga sovjetska pomoć počela je teći u velikoj mjeri. Nakon toga su Sjedinjene države shvatile svoju grešku i ponudile su svoju pomoć Daudu. On ju je naravno prihvatio. Potuda je ona njegova izjava da pali američke cigarete sovjetskim šibicama. Daud je vladao kao da kralja nema, ali to je završilo 1964. kada je novi ustav zabranio članovima kraljevske obitelji da obnašaju političke funkcije. Daud je bio izvan vlasti sve do 17. srpnja 1973. kada je državnim udarom, dok je kralj bio u posjetu Italiji, uzeo vlast i proglasio republiku. Daud je vladao sve do 1978 kada je zbačen s vlasti i ubijen. Da, naši odnosi sa princom Daudom i Afganistanom do 78. godine su bili dobri, ali sada se dogodilo da oni koji su bili naši agenti na koje smo računali, da su postali preagilni i da su uspjeli svrgnuti princa Dauda, s kojim smo mi imali jako dugo dobre odnose, ne možda na samome kraju, ali jako dugo smo imali dobre odnose, što ćemo sad napraviti? Što možemo sada napraviti? Da li možemo ne pomoći zemlji na našim granicama? U kontekstu kada je Iran do tog trenutka bio proamerički saveznik broj 1, kada je ta zemlja sve nestabilnija i vodi ka islamskoj revoluciji, a s druge strane imamo Pakistan u kojem je 77. godine došlo do vojnog udara i sada je vojni udar jedna nestabilna situacija u zemlji koja ima atomsku bombu. Dakle, što bismo mi trebali napraviti sa Afganistanom koji nas u isto vrijeme moli za pomoć? Sovjetski savez nije imao preveliki izbor. Oni su svjesni što se dogodilo Sjedinjenim državama u Vjetnamu, ali su pouke iz Vijetnama mogle biti dvostruke. S jedne strane, Sjedinjene američke države su slabe, a s druge strane, mi nemamo mogućnost ne učiniti slično. Stvar je postala problematična kada je afgansko vodstvo se pokazalo potpuno nekompetentno ili, ako hoćete, predoslovno je počelo ili željelo kopirati uzore iz Sovjetskog saveza i Staljinovu politiku pretvaranja jedne zemlje u modernu zemlju. Kampanja opismenjavanja, reforme zemlje, skidanje vela, što je već činila i kraljevska obitelj 60. godine u Afganistanu, tako da su modernizacijski projekti trajali u Kraljevini dok je postojala, međutim oni su uvijek naizlazili na veliki otpor. Sada ste imali dramatično ubrzanje i zadiranje prstom u muslimanske tvrde ili lokalne običaje koji su bili izmiješani sa vjerskima na način koji je dodatno senzibilizirao veliki dio stanovništva u kontekstu koji je bio puno nepovoljniji nego prije desetak godina. U kontekstu e, rasta islamskoga osjećaja diljem islamskoga svijeta. Dok je još bio u progonstvu u Francuskoj, Hayatollah Ruhola Khomeini u svojim je porukama koje su se prenosile u Iran u kriumčarenim audiokasetama govorio o potrebi protjerivanja šaha i njegovog zlog režima, te o uspostavljanju vlade koja će biti utemeljena na islamu i demokraciji. Kada se vratio u Iran, Khomeini je izmijenio stav. James Buchan u knjizi Dani Boga, revolucija u Iranu i njezine posljedice piše. Za Homeinija riječ Republika je bila strana. Kada se 1. ožujka 1979. vratio u Kom, Homeini je rekao okupljenoj gomili u vjeroučilištu Fajzajeh. Ne koristite riječ demokratski, to je zapadnjačka riječ. Nacija želi islamsku republiku, ne samo republiku, ne demokratsku republiku, već islamsku republiku. 30. i 31. ožujka 1979. oko 18 milijuna Iranaca s pravom glasa izašlo je na referendum. Na listiću je bilo jedno pitanje. Treba li zamijeniti monarhiju Islamskom republikom? Odgovor da, bio je obojan zelenom bojom na listiću. Privremena vlada objavila je da je 98,2% glasača odgovorilo da, i 1. travnja 1979. Ajatolah Ruhola Khomeini objavio je stvaranje Islamske republike Iran. Unutrašnje previranje u Iranu brzo će se preliti izvan njegovih granica. Ervand Abrahamian u povijesti modernog Irana piše. U tom kritičnom trenutku američki predsjednik Carter dopustio je šahu Rezi Pahlavi ulazak u Sjedinjene države kako bi se liječio od raka. Sa ili bez homenijevog znanja, to je potaknulo 400 studenata kasnije nazvanih muslimanskim studentima, sljedbenicima i mamove linije, da se popnu preko zida američkog veleposlanstva i tako počnu ono što je postalo 444 dana duga talačka kriza. Studenti su bili uvjereni da CIA koristi veleposlanstvo kao stožer za planiranje reprize državnog udara iz 1953. Čim je premijer Bazargan shvatio da Homeini neće narediti da se taoci puste, predao je svoju ostavku. Za vanjski svijet talačka kriza bila je međunarodna kriza par excellence. Za Iran ona je prije svega bila unutarnja borba oko ustava. Kao što su to Homeinijevi pristaše spremno priznali, Bazargan i liberali morali su otići jer su odlutali s imamove linije. Otmičari su pozdravili za uzimanje veleposlanstva kao drugu islamsku revoluciju. Nisu samo događaje u Iranu ostavili traga na Afganistan i svijet. U Pakistanu je 5. srpnja 1977. general Muhammed Ziaul Haq, načelnik stožera pakistanske vojske, predvodio državni udar protiv predsjednika Zulufikara Ali Buta. Državni udar izveden je bez proljevanja krvi, ali 1979. vojni režim je dao pogubiti Buta i te godine u Pakistanu uvedeno izvanredno stanje. Okolina oka Afganistana drastično se mijenjala. ako je Iran postao islamska republika i ako je Zia-ul-Haq naglašavao islam, ako ćemo sada dobiti vlast koja će biti usporediva u Afganistanu, čitav prostor Sovjetskog saveza na jugu je zapravo ugrožen potencijalnim islamistima. Ta granica, ako postane prepropusna, ako se te ideje počnu širiti, Sovjetski savez će unutra imati veliki problem. S druge strane, problem za Sovjetski savez je bila dobra vijest za Kinu, s kojom su oni bili u, u velikim problemima. Dobra vijest za Pakistan, koji je postao iznenada jako važan Sjedinjenim američkim državama jer su trebali saveznika u regiji i to je diglo generala Ziul Haka, izoliranog zbog ubojstva prethodnog legalnog predsjednika, je bila loša vijest za Indiju. Indija je imala Tradicionalno gledala indijska politika zapravo gleda prema Pakistanu i Afganistanu. Najvažniji indijski vladari, oni koji su gradili u Agri, Taj Mahal i tako dalje, su bili iz Kabula, ako hoćete, iz Afganistana, iz tog prostora dolaze oni koji utječu, jedini mogu utjecati na indijski podkontinent. Nitko drugi ne može prodrijeti na indijski podkontinent. Ska Himalaja se to ne može dogoditi. I zbog toga je Afganistan tako važan za Indiju. Na jedan put se oko jedne zemlje koja je bila potpuno neočekivana, jedna od najnerazvijenijih na svijetu, stvorila se Dakle, sve se koncentriralo oko nje, jer ste imali islamsku revoluciju, Iran, Sovjetski savez, Sjedinjene države, Pakistan, bomba, atomska bomba, Indija sa, sa svojih milijardu stanovnika i nejasno hladnoratovski koji je stvarni cilj. Zapad je često vidio, aha, ako je tu nestabilnost i ako se tu dolazi komunistički režim, a Zija ul je nestabilan, da li to znači da će možda do Perzijskog zaljeva, odnosno do zaljeva, Sovjetska crvena armija naprosto prodrijeti. Sada koristiti afganski teritorij, Balučistan koji, je, koji zatvara od mora Afganistan sa e, pakistanske i iranske strane slabo naseljen, Baluča ima i u Afganistanu, ako se tu e, senzibiliziraju oni na, na pobunu, gdje to vodi? I u tom trenutku je detant zaista bio zapravo pokopan, jer su se otvorile ne sad samo hladnoratovske igre, nego se zapravo otvorila velika igra, The Great Game, koji je postojao od 19. stoljeća, gdje su tada bili Rusi i Britanci koji su se bojali tko će zavladati Južnom Azijom, samo je sada bilo puno više aktera na šahovskoj ploči i puno složenija je postala situacija u Afganistanu. Američka politika prema Afganistanu do sredine 70. godina 20. stoljeća opet se svela na to da se ta zemlja smatra manje bitnom. Muhammed Daud htio se osigurati od jačanja PDPA, pa je u lipnju 1976. poslao u Washington brata Muhameda Naima. On se susreo s državnim tajnikom u administraciji predsjednika Geralda Forda, Henryem Kissingerom, ali nije dobio ono što je očekivao. Naim je tražio veću pomoć Kissinger ga je uputio na iranskog šaha Rezu Pahlavija, koji je bio ključni saveznik Sjedinjenih država na Srednjem istoku. Krajem 1977. administracija novog predsjednika Jimmya Cartana namjeravala je ukinuti diplomatskom predstavništvu u Kabulu status veleposlanstva i pretvoriti ga u misiju. To je obično bio status koji se dodjeljuje predstavništvima u manje važnim zemljama. I američka obavještena služba CIA nije bila aktivna u Afganistanu. Steve Cole u knjizi Ratovi duhova, tajna povijest CIA Afganistana i Bin Ladena od sovjetske invazije do 10. rujna 2001. piše. Cini časnici koji su radili u postaju u Kabulu većinu svojih napora usredotočili su na sovjetske mete, a ne na afganistanske komuniste. Godinama njihova glavna misija bila je krađa sovjetskih vojnih tajni, posebno priručnika za uporabu novog sovjetskog oružja poput mlažnjaka MiG-21. Rezultat svega toga bio je da je CIA propustila predvidjeti komunistički udar 1978. Što Sovjeti rade u Afganistanu? Pitao je vrlo tajni i šifrirani memorandum koji je Thomas Thornton u rujnu 1979. poslao savjetniku za nacionalnu sigurnost Žežinskom, koji se temeljio na svim dostupnim američkim obavještajnim podacima. Jednostavno ne znamo, počinjao je taj memorandum. Zbigniew Žežinski je bio Cold Warrior i ne samo zbog tog što je Poljak bio, pa je bio dodatno senzibiliziran na Ruse. Rusko pitanje ili sovjetsko pitanje u američkoj politici je postalo domesticated. I to traje od hladnog rata do Trumpa i trajaće i za predsjednika e, Trumpa. Dakle, ono veže razmišljanja Amerikanaca kad se govori o vanjskom svijetu ono je bilo koncentrirano na Sovjetski savez i strah od ili opasnost od Sovjetskog saveza. Ideologije, ali danas vidimo i ne mora biti ideologija, nego ostaju neke druge stvari u dugim e, trajanjima. Ali, to je bila jedna stvar. Stvar je bila da su izgubili saveznika u Iranu i da je doktrina koju konačno američka administracija usvaja, Carterova doktrina, e, bila usmjerena na ono što je tada još jako Americi važno. To je bio izvor naftnih resursa. Iz zaljeva i kroz zaljev su prolazili tankeri, bilo prema Kuvajtu ili bilo prema drugim dobavljačima do tog trenutka. Nije se moglo dogoditi da netko dođe u mogućnost blokirati plovidbu zaljevom i utjecati na svjetsku opskrbu nafte. I s druge strane, Sjedinjene države su tamo imale svoj utjecaj do tog trenutka. Sada je taj utjecaj, ili sada se Sovjetski savez, činilo se, spustio praktički na obale, na obale zaljeva. Ne doslovno, ali praktički na obale zaljeva i bilo je pitanje koliko daleko će otići. Šansa je bila i u tome da se Sovjetski savez zakopa u sukob koji je, kako je povijest Afganistana pokazivala, bio jako problematičan za svakoga osvajača. Zanimljivo, doduše, da Sjedinjene države tu lekciju koju su same naučile ili željele da, im, da se dogodi Sovjetskom savezu, kasnije nisu primijenile na sebe e, nekoliko desetljeća kasnije. Ali to govori nešto o mogućnosti učenja iz prošlosti. E, tako da je Žažinski imao presudan utjecaj da se Sjedinjene države okrenu Pakistanu, Riječ Pakistan izmislio je 1933. za vrijeme studija u Velikoj Britaniji indijski student musliman po imenu Rahmat Ali. On je zamišljao buduću muslimansku državu koja je trebala biti stvorena na području Britanske Indije, jednom kada kolonijalne vlasti odu. Ta je država trebala biti sastavljena od ljudi iz Panđaba, Paštunistana, Kašmira, Baludistana i Sinda. Od imena tih pokrajina i naroda koji žive u njima, Rehmat Ali stvorio ime Pakistan. Pored toga, na urdu jeziku, jeziku indoarijskog odvjetka indoiranske grane indoeuropske porodice, danas službenom jeziku Pakistana, pak znači čisto. Prema tome, Pakistan je i zemlja čistih. Pakistan je stvoren 1947. nakon prestanka britanske kolonijalne vlasti u Indiji i podjele indijskog podkontinenta na Indiju, državu sa hinduskom većinom i Pakistan, zemlju s velikom muslimanskom većinom od stvaranja Pakistana dvije su institucije bile važne za tu državu. Vojska i obavještajna služba koja je nosila kraticu ISI od riječi Inter-Service Intelligence. Pakistan je bio uvijek važan za Sjedinjene američke države. Pakistan je bio od početka hladnog rata i u Cento paktu i u Bagdadskom e, paktu. Kad je stvorio atomsku bombu, atomska bomba postaje pitanje pitanje svih pitanja za američko-pakistanske odnose nadzor nad pakistanskom atomskom bombom i strah da bi ona mogla doći u krive ruke ili biti upotrebljena je jedno od glavnih američkih razloga zašto je u Pakistanu prisutan ili na pakistanski prostor želi utjecati. Konačno, još je potpredsjednik Sjedinjenih država Joe Biden dok je bio samo vice president elect, dok, dok još nije zapravo stupio na vlast, u razgovoru sa afganistanskim predsjednikom Karzajem rekao Gospodine predsjedniče, Pakistan je za Sjedinje američke države 50 puta važniji nego što je Afganistan. Ovog je to zgrozilo jer je smatrao da je utjecaj Pakistana na sukob u Afganistanu ključan a naročito na spomenutu tajnu službu Pakistana ISI koja je bila dobro informirana i koja je mnoge događaje vjerojatno sama kreirala. Jedan od tih pokreta koje je sama kreirala je bilo okupljanje izbjeglica, njih na milijune, na paštunskom pakistanskom teritoriju, gdje su formirani bili kampovi izbjeglički, gdje onda odlazi i Bčežinski, gdje odlaze drugi američki političari, gdje su se počeli regrutirati nezadovoljnici. Ta granica između provincija ili teritorija u Pakistanu na granici sa Afganistanom, gdje žive paštuni i s jedne i s druge strane, mnogi pakistanski vođe su bili paštunskog porijekla, kao što je dominantna grupa u Afganistanu paštunska, pa je i kraljevska kuća bila paštunska, i kralj Zahir koji vlada do 73. godine i njegov rođak princ Daud koji vlada do 78. godine, pa i Taraki i Amin i Nađi Bulah koji vladaju do 92. godine su također paštuni. Paštun vjerojatno nije bio Babrak Karmal koji dolazi na vlast koncem 79. godine, ali je govorio za sebe da je Paštun, on je vjerojatno bio tađičkog porijekla, ali je bilo važno biti Paštun jer su naprosto bili najveći. To ne mijenja kooperaciju između različitih grupa, ali je ovo bilo zapravo oportuno reći. Dakle, u toj situaciji je pakistanska tajna služba vidjela višestruku korist, kao i general Ul Haq. Muhamed Ziaul haq rođen je 12. kolova za 1924. godine u Dulunduru u pandobu. Tada je to bila Britanska Indija, danas je to dio Indije. Godine 1945. Zija je završio školovanje na Kraljevskoj Indijskoj vojnoj akademiji i dobio čin u britanskim oklopnim snagama koje su se borile u jugoistočnoj Aziji. 19 godina Zija je služio u trupi, a onda je postavljen za instruktora u zapovjednoj i školi u Kveti. Nakon toga je dobivao zapovjedništvo nad brigadom, divizijom i korpusom, a nakon 1972. predsjedao je vojnim sudom koji je sudio časnicima koji su planirali državni udar protiv vlade premijera Zulufikara Alija Buta. Vlada koja je na čelu bio Buto imenovala je 1976. Ziju Ulhaka načelnikom glavnog stožera pakistanske vojske. Zije je onda, 5. srpnja 1977. u državnom udaru bez proljevanja krvi svrgnuo s vlasti vladu Zulufikara Alija Buta. Anatol Lijeven u knjizi Pakistan, tvrda zemlja, piše. Tijekom 60 godina pakistanske povijesti bilo je nekoliko raznih pokušaja, jedan od civilnog, tri od vojnih režima, da se radikalno promijeni Pakistan. Generali Ayub Khan i Pervez Mušaraf, vojni vladari od 1958. do 69. i 1999. do 2008. uzeli su za model Mustafu Kemala Ataturka, velikog sekularnog nacionalista, modernizatora i utemeljitelja Turske republike. General Ziaul Haq, vojni vladar od 1977. do 1988. krenuo je drugim smjerom, pokušavajući ujediniti i razviti Pakistan kroz prisilno slijeđenje strožeg i više puritanskog oblika islama, pomješanog s pakistanskim nacionalizmom. Zulufikar Ali Buto, utemeljitelj pakistanske narodne stranke i civilni vladar Pakistana u 70. godinama, pokušao je oko sebe okupiti pakistanske mase na programu antielitističkog ekonomskog populizma, također pomješanog s pakistanskim nacionalizmom. I svi oni nisu uspjeli. Pokušaj da se Pakistan izgradi kao islamska država koja striktno poštuje šarijatsko pravo imaće velike posljedice za tu zemlju. Velike posljedice imat će i odluka Zijeul Haka da organizira suđenje zatočenom Butu i da ga zbog navodnog poticanja na ubojstvo svojih političkih suparnika osudi na smrt i da ga pogubiti. Sovjetski planovi s Afganistanom ići će u korist vojnog gospodara Pakistana. ul Hak je tu ulogu tako i preuzeo, ali je rekao mi smo ti koji ćemo distribuirati pomoć vjerojatno misleći i na korist za sam Pakistan, i počela se na prostoru Pakistana stvarati skupine ili, različite skupine muđahedina koji su se borili protiv režima u Afganistanu i intervencijskih snaga koje su došle iz Sovjetskog saveza. Sada, 78. E, godine u Afganistanu je bila Saur revolucija, odnosno vojni udar, kako hoćete to je travanjska revolucija 78. U godinu dana je postalo potpuno jasno da vlasti u Afganistanu gotovo nikako ne mogu kontrolirati e, taj prostor, da su s jedne strane preradikalne, da žele provesti promjene uopće ne obazirući se da li imaju s kim i da li to mogu napraviti, a s druge strane okolnosti su bile takve da je to bilo nemoguće. Sovjetski savez šalje pomoć. Na tisuće savjetnika. To možda nije bila sovjetska vojna intervencija, ali to nije značilo da je Sovjetski savez poslao nekoliko, pa čak niti nekoliko tisuća. Poslao je više od 15 tisuća vojnih i drugih civilnih savjetnika koji kasnije dolaze iz istočnoevropskih zemalja u Afganistan. Zemlja je u neredu, što se vidjelo da je već početkom 79. godine otet od maoista, od onih koji su bili na prokineski u Afganistanu, otet bio i američki ambasador koji je komično gotovo izvučen iz auta, odvežen u najbolji kabulski hotel, gdje je držan kao taoc dok se ne oslobode maoistički zatvorenici iz Afganistana. Sovjetski savez je sugerirao napad komandosa, Taraki je to šef Afganistana učinio, međutim to je izvedeno loše, tako da je u pucnjavi ubijen američki ambasador, što nije česta stvar. To nije doduše značilo da su Sjedinjene države zatvorile e, svoju ambasadu tamo, ali nered se mogao ilustrirati i po učinjenici činjenici da je ubijen ambasador Sjedinjenih američkih država. Nakon što se Taraki vratio iz posjeta Moskvi, gdje mu je premijer Kosigin rekao da neće biti sovjetske intervencije, iz Kabula je krenula rijeka zahtjeva za pomoć. Jedan od zahtjeva bio je da ako treba sovjetske trupe obuku afganistanske uniforme kako bi se prikrila sovjetska prisutnost u zemlji. Svi su ti zahtjevi odbijeni. Ipak, Sovjetski savez je pojačao vojnu prisutnost na granici s Afganistanom, a u Kabul je stigao i general Jepišev, načelnik glavne političke uprave Sovjetskog ministarstva obrane, koji je odigrao važnu ulogu u intervenciji snaga vašarskog ugovora u Čehoslovačkoj. Ako bi se stvorila skupina muđahedina koji bi trajno destabilizirali taj prostor, a oni su imali motiv. Motiv je bio ne samo da je ušao stranac, što je uvijek sve Afganistance senzibiliziralo, nego je ušao, ako hoćete, i kršćanin. A pogotovo što su ti nekada kršćani bili ateisti. Dakle, bilo je raznih slojeva po čemu se sovjetska crvena armija mogla od potpuno odbijati. Ili, ako hoćete, zbog čega je zapadna, dakle, američka strana bila donekle onda prihvatljivija. Oni su bili narod knjige, a ovi su odbacili knjigu i prihvatili Marksa, pa prema tome bili su s te strane još više za prezreti. Naravno, e, Sjedinjene američke države su daleko, kao što su nekada bile daleko, pa nisu bile zainteresirane za kooperaciju sa Afganistancima onima koji su tražili veću pomoć od Sjedinjenih država, pošto ona nije dolazila, okrenuli se Sovjetskom savezu koji je puno bliže. Sovjetski savez baš zato što je bliže, imao interesa pomagati, međutim to je sve stvorilo jedan zapaljivi amalgam kasnije. Muđahedini su bili različiti iz različitih etničkih skupina. Mnogi od njih vrlo hrabri i mnogi od njih povezani samo zajedničkim neprijateljem koji je bio Sovjetski savez. I to se vidjelo već sa početkom pobune u Heratu kada je šiitska skupina Afganaca naslonjena na Iran zbog kampanje opismenjavanja žena podigla pobunu u kojoj je likvidiran, u kojoj su likvidirani svi pobornici novoga režima i svi sovjetski savjetnici, uključujući članove njihovih obitelji. Sovjetski savez je odgovorio. Odgovorio je onako kako možda uzrujani Brežnjev nije do kraja zamišljao, znajući što će značiti bombardiranje e, Herata iz zraka sa najmodernijim avionima i taj najljepši afganski grad pretvorili u ruševinu, ali je to bio početak sukoba. Tri su puta ratovali Velika Britanija i Afganistan. Prvi puta od 1839. do 1942. Drugi put od 1878. do 80. I treći put 1919. godine. Prva dva rata vođena su kako bi se spriječilo da Rusija proširi svoj utjecaj na Afganistan. Treći je rat izbio nakon ubojstva emira Habibula Hakana, koji je vodio pro-britansku politiku i dolaska na vlast njegovog sina Amenulaha, koji je proglasio potpunu nezavisnost od Velike Britanije. Treći je rat bio kratak, prva dva trajala su godinama i bila su teška kako za Afganistan, tako i za Britaniju. Roderick Brightwhite piše. Britanskom napredovanju nije se suprostavila samo afganistanska vojska s kojom se moglo izaći na kraj, već i opći ustanak koji Britanci nisu očekivali i za koji nisu uspjeli naći zadovoljavajući odgovor. Britanske snage pretrpjele su spektakularne udare. 1842. uništenje cijele vojske, te poraz dijela kandaharskog garnizona u Majvandu 1880. godine. Oba su rata ipak završila britanskom vojnom pobjedom, nakon koje je uslijedila obvezna osveta. U jesen 1842. britanska vojska osvete objesila je istaknute gradske čelnike u središtu Kabula i spalila bazar iz 17. stoljeća. Jedno od velikih raskršća Srednje Azije. Rečeno je da su plamenovi dva dana nakon odlaska trupa još ispunjavali nebo. Britanski časnik koji je bio tamo pisao je majci Vraćam se kući na doručak, odvratan sam sebi, svijetu i iznad svega svom okrutnom zanimanju. U stvari, mi nismo ništa više od ovlaštenih ubojica. General, kasnije i feldmaršal Frederick Roberts, koji je vodio britansku vojsku u drugom anglo-afganistanskom ratu, nakon tog pohoda rekao je da zapad Afganistan treba ostaviti na miru. Stoljeće nakon Robertsovih riječi, Afganistan je opet postao žarišna točka međunarodne politike. Govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U Afganistanu trebate kontrolirati kružnu cestu koja povezuje zemlju. U Libiji ne morate kontrolirati cijeli teritorij. Dovoljno je kontrolirati cestu koja vodi od Tripolija do Bengazija i dalje prema egipatskoj granici. Tko kontrolira tu cestu, taj kontrolira Libiju i glavni grad. U Afganistanu je slično. Tko kontrolira Ring Road, može se reći da, da zapravo upravlja zemljom, bez obzira što ni na jednom brdu ne morate imati vlastitoga vojnika i taj prostor je onda nesiguran. Što se događalo i sovjetskoj e, vlasti, što se onda događa i danas sa NATO e, intervencijom zapravo. Okupiti muđahedine u borbi protiv režima koji je uspostavljen 78. godine je značilo davati trajno brigu Sovjetskom savezu. U hladnoratovskom kontekstu to je značilo vezati Sovjetski savez vojno, iscrpljivati ga moralno, jer ste imali vrlo jasnu situaciju u propagandnom ratu što možete napraviti, od čega su olimpijske igre bile prvi veliki e, iskaz, ali je njih bilo puno. To je mogla biti osveta ili izjednačavanje za Vjetnam i zapravo stvoriti situaciju koja će biti poput Vjetnama za Sovjetski savez. Svega su oni toga svjesni u Moskvi. Oni su svjesni u Moskvi gdje to može voditi. Oni su svjesni da će biti vrlo teško pobijediti u takvom ratu sa takvim stanovništvom. I znaju da se to događa i da bi se to moglo dogoditi. Zbog toga nagovaraju afganske vlasti. Smirite, usporite, nemojte ići oštro. Ako neće proći kampanja opismenjavanja, nemojmo ju raditi sada. Nemojte dijeliti zemlju ako ljudi ne žele uzeti zemlju ovoga. Odgovor je bio, pa mi smo valjda naučili lekciju koju je sovjetska oktobarska revolucija postavila. Jeffrey Pfeiffer u svojoj knjizi o Afganistanskom ratu donosi priču o tri sovjetska savjetnika koja su u ožujku 1979. uspjela u tri automobila pobići iz Herata. Kada su došli do grada Kuške kod sovjetsko-afganistanske granice, dva savjetnika u prva dva vozila primijetili su da trećeg vozila nema. Vratili su se i vidjeli kod jednog zida od blata automobil okružen gomilom. Kada su se dva savjetnika približila, gomila se razbježala. U tom je automobilu bio treći savjetnik. Trbuh mu je bio razrezan i trbušna šupljina ispunjena sjenom. U usta mrtvog savjetnika bio je uguran pjesak. Nakon događaja iz Herata, Sovjetski savez odlučio je da neće intervenirati u Afganistanu. Ta se odluka promijenila u nepunih devet mjeseci. Kakve su bile posljedice te odluke, poslušajte sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Miroslav Šeb. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2019. godina.